Se divisa, el honor ni se divisa, cabrones. El honor ni se divisa. Queremos ir a misa. El honor ni se divisa. Qué puta vergüenza. El honor ni se divisa. Queremos ir a misa. Bueno. Kaixo. Bueno, ikusi ez dute eskega, hain bai. katolikoak, hain horrela. Horra tiene de Bai, eske nahi dugu ja utzi bai, gauko zakerbeltz eta hola, zeba nahi dugu jun ja misara, klaro, eske, bai, eta bueno, hori da. Bai. Bueno, ze moduz? <coughs> Ondo? no? Bueno, bai. pixat ez du lakar, Bai, nire baita. Bueno, daukagu lehenengo mm, gaurkoz notizi bat. Bai. Oso tragikoa. Arrapatu du, txomin eskuluzeko txe batek. Ah, ez, hori zantzen lehen gurtan odola, bi. Ez, ez. E... Ez, daukagun notizia da, e, bueno, gaur izangoela azkeneko eguna akerbeltzekoa. Bai. Zeba, bueno, e, ditu bere gauzak eta horretik ez dune jarraitu, ekik ditu bereak ez duen jarraitu eta pues bueno, ni por no quedarme solo hemen de un pobre solitario <laughs> egiten bakarrikan irratxa joa pues ere pues, ez dut jarraiteko hmm. nik bai abixetzet nire irratxa joan agola ja prestatzen ola, igual egitetelako ni bakarrikan bat, pero bueno eto la eta pues gaur eh, ja bai. bueno, gaur jargi ez dator bueno bai, azteko bai eta Ah, bale, eske besan diate, ez zela ondo entzuten. Eta gaurko plana da, ingo dugu irratxe joa pixkat e, irurte hauetan inditugun abesti guztiak bai. jard, zeno, beintzata batzu. Hombra, ber, dena. E, ematen diguna, esan txiste pila bat dituguna urte hartuta, asmak izunak, insul irainak, e, pues bueno, daukagun guztia. Eta gero, nik, eh, esan diot Pablori, e, idea bezala, zure zizut esan egaztu nezela. E, urrengo iganderako, igual edo bibarrurako aldegulegin, gu prestatu etxean, e, pues, e, como, egin diegun urte guztitako irratxe joen, puska bat hartuta bako itzatikan, edo batzuna bintzat, nastu eta jarri, pues, igande batean hemen, pues, a, ah, como irratxe jo bat bezala Piskat, como, gatzeko. Idea bat bezala okurtu zet, igual ez da egiten ne, okorritu zait, ikusiko da. Etola. Bueno, bai, eh, bueno, bai ez, bai, ez. <laughs> Zerrekin ez hasi, irainak, txisteak, den dugu al asmakizun bat, e, eta gero astenga egiten txisteak, eta edo esategu asmakizun bat, irainak, jartzen dugu abesti bat, eta gero txisteak ditugu. Vale. Vale. Eta esmakizuna zer daitu behar dute? O... Bai, klaro. Asmokizunak! Asmakizunak! A be, hemen eski jarri ikutzi edo bere kuadernoa. Ja. Beste da. Eta ya goza Ja. <laughs> Ez nik guatu nez, leheno guardian. Ostia, ez detela prestatu ez asmakizunik ez txisterik antolat, esan ditiarri ah, bueno, lasai, hemen daukat kodernoa beste urtetakoa. Txene? Eh, nire ez usan bitartan zerbait, ezke, eh, leno, ez, bueno, ba- leno markatu edo bat, bai. Bai. Ba, nora markatu ez du. Zaitu, ez du jarri. Buan. Markatu bat duz, eh? Bai, txene. Eh? Ya está, ¿cuál Ah, vale, atzokoa. Bai. Ah, bai, egia da. Atzokon se. Eh, Maider Gart, SBG Jokuko topaketa bat, eh, Gaztainoko lokalean. Bai, antolatu nik eta bueno, zu baita ero, lagundu zen Bueno, bai. eh, eta egon ginen jolaste nola. Gaina, eh, <laughs> bueno, pues, ez ginen asko, pero bueno, jolaste, no? Bai. Partidak. Bazkaldu gain ungero Berriro jarretu gain jolasten, Eh? Ya, Bazkaria Pa, eh, pastena Atzo Pablo Ure xukaldera izan zen Ta hmm. Nahi du Esatea Bazkaria goxoa zela A ver Goxoa bat zen ba, eh. Mejorable, Porque lleva verduras <laughs> Pero bueno Ese bat da Se va ba, Eh, zeuka eh, zen risotadan tzeko bat deitzen diot bintzanik dela pasta berdura batzukin eta tomate e, freskoa, baina potxatu bezala eta orduan uste toke bat goa, goxua. Baina, e, nire zato, e, eh, nik botatzen beti hori isetua. Eta guztio komo espesito bat. Eta atzo ez zegoen, torretik Eta gero partidak, baina nik harritu nintzen atzo partidekin, e, bueno, bat, e, gaztainokoa, an, eh, ostiralan esan zira, pues, nahizula jolastutola, baina ezekila, eta zenean, pues, lasai, eta egon nintzen berekin ikusten nik ikasetena, pues, gora bera, eh, urte guzti honetan, eh, entre bideos i bideo, irakurri gauzak, jolastu partidak, eta horrela. Bueno, e, ikasi ditugunak. Bai, bai, ni zuten ni. Ja, ja, ja. zuek nola zuten. Pues, e... Bueno, ba, berdin. Bai, bueno, ni, ni, <laughs> eta erakutsi non hori ordu bat eta erdi. Claro. <laughs> Eta eh, animatu zen jolestea, eta ni arritu ziren gehien izan zen, gure artean bukatu genitun partidak, gehenekinak aldena esan jolasten, pues, bukatu genitun gehienak ordu erdien edola, direnan ordu bat eta erdikoak edola. Eta bereak jolastu nuni parte bat tardatu nidula bi ordu eta erdi. Jode, egon zen reñido de cojones eta gero beste batek jolastuzun lagun batek Martin bere aurka baita eta ere berak egon zien bi ordu jolasten bostetatik no egon zien e, seitatikan zortzi terdiak arte hola baita jode ai tola bueno zate dene eta vale Oso, oso, oso, oso, oso, oso, oso, oso, ¿Qué bicho ditas? ¿Qué bicho ditas? Se me cago de lado. Da sí. debate, edo da... Es que... Jargin letra... Kri-kri, kri-kri, kri-kri, kri-kri... Ba, mendo dukagu eki biratzen. A ber, zer jartzen duen, oza, bueno, ezak jartzen duen, kebitxo ditas edo kebitxo zitas edo olako zerbait. Eta posu derrela. Bueno, pen alde batetik, eh? gaur azkeneko erratxoa. Kri, kri, kri, kri. zer da? Ja, pues zango konditaz, eh? Eh? Zango konditaz. Ke ditas, que es, que es algo. y nada a la vez. ¡Qué bichoditas! Bichoditas. ¿Qué? ¿Eh? ¡Qué bichotitas! ¡Ah! ¿Qué bicho didas? No. Artuco visto Vale. ¿Qué hay entre playa y mar? Audas máquinas, ¿eh? Ahora tú de tú. behatzi lau iru, bos bizazpi, lau zero zazpira. Ke hai? Entre playa y mar. Tun, tun, tun. Hor bitziko egu gaurkoz. La, eh, nola da hauek irratik? Miratu eta, no se, eh, aipuak. Aipuak? Bai, aipuak, ez. Eh, hola utziko egu, bale? Ke hai entre la playa y el mar gaurko telenovela. Arena. A ver, a ver. Mundo bai, bai. gorantzuna. Hor bean, ez izan altuen, eh? Bueno, orea irainekin pasako era eta jende erakutsiko dizugu nola iraun irain du. Daukago lista luze bat. Uste ditutela egun iraia horrela. Ez ditut esango gehenak, eh? Abixetet, zeba gehenak dia lo de traga farola eseta estas... Ah, bai, liburu que rekomendatu recomendatu barra. <coughs> ai, ai, ai. Eske, hemen ditut urtetan juna izen gauza guztiak korbetzen. hemen txe. Lehenengo iraina estokoa. E, irratxe joan esan zena Hemen. Cachirrulo. Tonto majaredo. Maja... Majareto. majadero, jartzen Ah, majadero. Vale. Hori da cachirrulo, eh? Kontuz, eh? Con el cachirrulo. <laughs> Ze juten zara, ruloak egitea... vale, hemen besteak. Artaburu, txoriburu, kaiku, kakati, ganorabako, chocholo tonto la pico hasta hasta Potro, juan segapoto bai bai nago egiten erdia te tentela petrala ergela bai bai mingi eta palimokas mingi trempa su quiero beste erdia Ui, ui, ui, nor deitzen du. Ah, ja, ja, esan dugu, esmakizun bat. <laughs> Ja nintzen ez da guazen. Bai? Ez que, aia dementzia dugar. Bai? Keixo. Hola, keixo. Keixo. Dela Y. Y. Bai. Pues, bai? Ondo? Bai? Bai? Bai. Irabazi sari bat. Ah, oxe, ondo. Irabazi dezu... Eki! <laughs> Eki iramango dugu zure etxera Eta han alko dugin edo zein lan Da oso ona, eh? Langile ona Eta badakizki kasketa asko Baina ez du asko pentsatzen hori da ideala, behar duguna Oso ondo, eskerrik asko Bidalik nahi dizu, nahi zu bidaltzea korreo, zedo horrela? Nahi dizu bezala Bale, eta zerbait nahi irratian edo da? Hori da. Ez, ez, ez, ez, hori zen bakarrik esateko. Bale. esmatu matu dutela ni. Bai. Bai. Bueno, pues ondo pasa, eh, eta eh, jarraik entzuten. Vale, vale, bueno. pues que Bueno. La yo. Agur. Vale, agur. Yo. Bueno, hemen ya... Bai esan da lister dia gure irain eta zitsuen, uste behar. Bale, daukazu hau egitenak, ikusi eta esan nahi duzunak, eta... Eta hau eka alemanez. Eta, zain, alemanez. Ba, pues nire esan Eh, Pos daude... Vale, Harry, música. Calambuco, Eh, cara jaula, chupacables, eh, cara papa, bueno, y bastante hola. Pablo, este, Muerde sartenes, Mindundi, Zángano, Zarrapastroso, Cerdícalo, Neandertal, eh, Tagarote, Pitañoso, pincha uvas Petimetre, Sacamuelas. Soplaguindas, Calzamonas, caballo, Lechuguiño, Lloramigas, Gorrumiño, Tontucio, Cansalmas, Caldúo, Calambuco, Cerebro de Avestruz. ¿Ese es su berro gaita zertziak? Nes, mm, batzuk, es que son bastante hola. Vale. Eh, este en bakarra. Aún y usted, iraña huek, asentuzunak orain izan dela pertson bat esaten itz guztiago la pimpam, pimpam, pimpam edo zer gauza pasten ze joan burutik anta beste bat idazten denbora guztia yeah. <laughs> o, koran esto de la ia jarrita horta <laughs> esan, esan, eta beste idazten bueno hain ez ez dituzu bai, ez gaitu vale, belei digun no, hombre, no, con acento, bro vale, digo. <laughs> vale, bueno. o hola, conservad. Da insulto, iraña. Mm. ¿Vale? Pero bastard, da cabrón. Bastard, supongo que la palabra, me imagino. O oh, bastardo. Vale, pero no, orida. este, Ta, dum. la Ah, claro, acaf. No, pero... ¿Sí? Eh... Ah, el Magnetic de Ator. Sí. Ah, acá. Iré bat. Eh, Doom, tonto. Eta Arshkolok, gilipollas. Mm-hmm. Se puede tag, ¿eh? <laughs> Ya. Que ya seré pronunciación. Bueno. Ahora en... Abesti bat jartze guta txistekin presenten gara Vale Eta, gero gusta dugu beste esmakizu No Mm, nahi, nahi dezuna. Bo, ez eh. orain, este vale, beste eta. A ver. Em. Vale. Más de 20 señoras en una sala. Solo las que se juntan son las que hablan tun, Ah, vale, vale, ya, Más de 20 señoras en una sala. Solo las que se juntan son las que hablan. Harney es una bestia, Pablo. Que hay que liquidar a bestia, guztiak. Oh, wow. el sueño fiel. Bueno, bai, jakin dugu gutxi gora bera norri izan den. Badakigu, e, o, olatz ez, uste daitzen dela. Bai. bai. E, pues, berak eskatu zula, pues, duela urte bat, o, ba, nien negoatzen Abesti hau. Pero bueno, que oso detektibe honak jakiten gau. <laughs> Eta hola. Bueno, jartzen dugu beste bi abesti beste abesti bat o beste bi igual pixkan como nastuta ba eh, bueno nire idea hori igual jartze eta beste bat zeba eki justo deitu te pues, eta junda y me han dejado aquí abandonaus eta pues eh, igual jartzen dut ah, vale e, jakin ekin gai, e, Pablo eta ekin gaitik e, deitu dio telekiri abixatzeko telefono azintzen ezagun batek e, deitzeko irratia Asi que, usitzen <coughs> gogu pixkat eta gombiatu Bona, hemen nao Eta bai, e, Abixatu dugu gaur irratxio berezia denez edo zeinak nahi duna deitu konbertsatzeko gurekin eta guri ekentzeko lana egiten irratxa joa <laughs> aldula deitu eta onge torri emango diagu. Bai. Kaixo! Kaixo! Kaixo! Kaixo! Nor zara? Ni amet! Mm -hmm. Bai. Eta... Bai, vale. Zer nahi duzu izan? O zertaz nahi zutxe, nola? Zuna... Eh, a ber... Eh, Aldu zeber errepikatu <coughs> Vale. Más de 20 señoras en una sala. Solo las que se juntan son las que hablan. Eh, em, ez ortzak? hortzak? Ah, um... Em. Sentitzen dugu, baina ez da asmatu. Bale, eta pista bat aldi eman? Ez? Egunero erabiltzen dituzu. <laughs> Como que un erabiltzen Ah, bai. Bai, egun erabiltzen dituzu. Ah, bale. Eh, egunero erabiltzen ditut. Hoi da pista. Eh... Oai, ez dakit, ez dakit. Bueno, ba, pentsatuko eta ez dela gero deitzen ez. Bale. Bale, Agur. Bueno, agur. Rekazko, agur. Agur. agur. Sí, da hori. Ez moztean. Bueno. Bai, bai, esan dugu. Hori da, gogoratzi zuego. Horein deitu duten bezala, asmak izun esateko, alduzute deitu beste gozaterako, eh? Eta, bazpadere, ikusita jendeak, zakila telefona horrein ikan, <coughs> iru urteta gero, <laughs> esango dut, behatzi lau iru, bos bi zazpi, lau zero zazpi. Bale, gogoratzen dizugu. Eta txisteak edo puña, asmakizunak, Osea, txisteak, eh, musika. Hala, eh? Zigute uste ez da minitu da bakarrikan, eh? Ai, hartute serio egi guk esan deguna. Ezke, hor dugu recepcionista, bai. hartzen, gu hemen papeleoarekin, enpresa batean bezala. Ai. Bai? Eh. Bai. Kaixo. Kaixo. Kaixo. Kaixo. Ni nahi nuen, haber erantzuna beraz matzen deten. Vale. Neretzako Nere dia letrak, porque letrakin eh, este, lortzen dezu eh, eh eta itxakin hizkuntza. Bai. Bai. On, ondo asmatua, eh? Bai. Bueno. Esto. Bai. Saria eman diogu lehenagoko ari eki, baina igual aldizut eman Pablo Sariz. Nebaztu aldizut bidali, korreoz. <laughs> Eta bestela ja jungo nahi norbait hartza aletikan bidaltzeko sarian. Ah, no, eskerrik asko. Vale. agur. Bueno, agur. Bueno. Asmak izun hau jasmatut eh? Bai pues izango beste bat eta nos vamos unen bai txistetara. Txistea. Txistea. Igual ya zuzenean txisteta ez. Bai, ya que Pablo jarri Bueno. Ah, esimedukat. Nahi dituzuzuke san... Zuzuke liburuko guztiak horien arte ditugunak. Jo, ez ma, ez dia horiek. Ba, hori aurkitzen duzun guztiak. Ba, ba. Zuk bilatut esan, eta bitartan no esaten hemen dituten guztiak. <coughs> A ber. Hola, ez da guztin? No, estoy inkomodin. Estaba Caperucita Roja en el monte cuando cayó la noche y la aplastó. ¿Qué necesita? ¿Qué necesitamos para encender una vela? Que esté apagada. Bueno, me voy a dar Juanito era un niño terrible, malo, malo, malo. Su mamá le dice, o te portas bien o te encierro en el cuarto de San Alejo que ahí vive el diablo. Juanito no se portó bien y su mamá le encerró en el cuarto de San Alejo. Al cabo de un tiempo, la mamá oye mucho ruido en el cuarto de San Alejo. Golpes, vidrios rotos. Abre la puerta del cuarto de San Alejo y sale el diablo llorando y le dice, Señora, dígale a Juanito que me devuelva mi tenedor. ¿Qué come? Eh, ¿Qué come Tom? Tortillas y tomates. ¿Sabes qué se queda un mago des... ¿Sabes cómo se queda un mago después de comer? Ma, gordito. ¿Por qué el profesor de música tiene una escuadra? escalera para llegar a las notas altas. ¡Ja, ja, cuál es el pajarito más... eh? ¿Cuál es el pajarito más adinerado del P... Ah, vale. ¿Cuál es el pajarito más adinerado? El P riquito. ¿Qué le dice un jabalí? Espera, ¿qué le dice un un hecho? Ah, vale. ¿Qué le dice un jardinero a otro jardinero? Nos vemos cuando podamos. El otro, el otro día vi día bendi mis... Bueno, bukatzea... Bai, es, esan beste, beste. Suena el teléfono y lo coge el pequeño de la casa. Diga. Contesta el niño muy bajito. ¿Está papá? Sí, en bajito. ¿Se puede poner? No, no se puede. O sea, no puede, está ocupado. ¿Y está mamá? Sí, también está. ¿Y se puede poner? No, tampoco, porque también está ocupada. Bueno, y algún hermano mayor, sí, están todos. Pero bueno, y no se puede poner nadie. No, están todos ocupados. Pero bueno, ¿qué están haciendo todos? Buscándome. Eh, el otro día vendí mi aspirador. Lo único que hacía era acumular polvo. Tengo un amigo otaku que está estaba triste, así que le animé. Hola, tiene... ¿Eh? ¿Tiene libros? Ah, vale. Hola, ¿tiene libros para el cansancio? Sí, pero están agotados. ¿Cómo se despiden los científicos? Ha sido un placer. cuesta alquilar este coche? Depende del tiempo. Vale, pongamos que... Vale, pongamos que llueve. A mí me gustaría vivir en una isla desierta. A mí también. Caray, ya empezamos a llenarla. Ramón, ¿dónde estaba? ¿Eh? ¿Dónde estabas? Ah, no, Marcato. Ramón, ¿dónde has estado? En una chim... ¿Eh? Ah, Ramón, ¿dónde has estado? En una chimica a Limicao, donde, no sé, en un algo, donde te quitan las ganas de fumar. Pero si estás fumando, ya, pero sin ganas. ¿Qué le, le dice un gusano a otro gusano? Me voy. Me voy a dar la vuelta en la manzana. ¿Qué hace un mudo bailando. Una mudina mudanza. Hola, busco trabajo. ¿Le, ¿Le interesa dejar dinero? Sí, lo que busco. Sí, lo que busco es trabajo. Hola, busco trabajo. ¿Le interesa dejar dinero? Sí, lo que busco es, sí, lo que busco es trabajo. Si lo que busco es trabajo. ¿Le interesa dejar dinero? ¿Qué le dice una empanada a otra? ¿Esta hoja es tuya o es mía? Una empanada. ¡Ah! ¡Una impresora! <laughs> ¿Es imprenta mío o es imprenta tuya? ¿Qué hace un perro con otro? O no, ¿qué hace un perro con un taladrador? taladrando ¿Y, qué le dice un pato a otro pato? ¿Con que él? Con, el que estaba compitiendo en una carrera. tun, tun! hemos empatado. ¡Pua, pua! pua Bueno, sesio txikitxo eta ero. Jarriko dugu abesti batzuk ere kentzeko bainetikan. Kukure dateko pixkat. Eta, i, bueno, eta gero gueltatuko gaitzaten asmakizunak. Eta horien jarriko dugu abesti bat, ilargik erabakitakoa, pues, noiz bait, zakitu. Eh, e, pixkat la ez Eta ero jau. Buah, azkeneko de kick. En la escuela, a ver, silencio. ¿Habéis traído la composición que os mandé ayer con la expresión madre solo hay una? Sí. A ver, Fernandito, empieza tú. Iba yo cabalgando sobre mi potro salvaje y que se desbocó y mi madre me tomó sobre sus brazos y me salva porque madre solo hay una. Muy bien, Fernandito. Ahora lee la tuya, Puri. Las olas en la playa estaban agitadas y me hundí en sus profundidades. De repente la mano salvadora de mi madre me llevó a superficie porque madre solo hay una. También está muy bien. ¿Y la tuya, Pablito? Íbamos mi madre y yo por el seco desierto cuando vimos unas carpas de un campamento árabe. Sedientos nos acercamos a la de las tiendas y entramos en ella había una nevera, la cual abrí y vi una Coca-Cola que quedaba en el fondo y dije, te fastidias madre, solo hay una. bueno, Harto lo bostetan según. la vida estaba muy dura era todo nos va bien. Familia, en la casa, la cuenta, la vida, por fin ya no sonríe. Estoy menos mami que mañana, pero estoy mucho más mami que ayer. El de antes me pasa a buscar en la bici, el nuevo lleva un Cayenne. Fallait pas déconner, j'ai déjà décollé. j'ai déjà Salimos de cero y estamos sumando, mami, ahora estoy en la mía. Un beso para los que me quieren, otro para la gente que en mí no creía. Ahora en el cuello tenemos colgando diamantes de joyería. Ya no tengo deuda en el banco, ahora ropa nueva todos los días. ¿Y dónde están cuando tú no tienes dinero? Dime. ¿Y dónde están cuando no había para comer? Muchas veces caí, pero yo solo me levanto ella siempre luché. Je faire des eh. Pour acheter bijoux à la oh. pris pour son Casanova. Brillo money, money, pago en plata y pago en cash. Ya los paparachos no me ciegan con el flash. Estoy haciendo business, esta bicha es una brasa. Si tú me estás pillando tanto, no eres mi hater, tú eres mi fan. Fanático, co, co. No eres mi hater, tú eres mi fan. Fanático, pa' tu casa porque quiere que te bese. Y nunca te cansa porque quiere muchas veces. Siempre se lo doy porque el baby se lo merece. Él se lo merece. Yeah. Fallait Ya te yo déjà décollé. plec de Tesla Quand mataje Cu aste à la maman loa Ice, ice, ice ah. La rosa m'a chvit puso en casa nova Ua pijoe eh. A bébé, jive, beste plec, fais-moi rêver Olé Fais tes bagages, on maîtrise la mélodie qui voyage Fini l'époque où il fallait esquiver les pétages Quand tu dérapes, je ne répondrai plus à tes messages les caméras, bébé au bout du monde viens on se cache pour l'instant. Je suis là, je fais du sol, pour l'instant, j'ai fermé mon corazon pour l'instant, mais je finirai jamais tout seul à Marbella en fait bébé. Mais la tête est sur les épaules, je vais pas rester l'éternité, mais je vais marquer mon époque. Ah ouais. Ah Fallait pas déconner. ¿eh? Bueno, ¿es de aquí a duzunak? Eh, bai. Em, ¿Tenéis alguna pregunta con los futuros de los verbos? Sí, yo tengo una duda. Pregunta, Fernandito. Señorita, ¿cuál es el futuro del verbo bostezar? Bostezaré. No, señorita, no, es dormiré. Jeje. La profesora le dice a Manolito. A ver, Manolito, si yo digo fui rica, es pasado. Pero si yo digo soy hermosa, ¿qué es? Exceso eso de imaginación, profesora. Eh. Oye, entra un nuevo profesor al curso y se presenta. Buenos días, mi nombre es Largo. Entonces dice Carlos, no importa, tenemos tiempo. Nazioa bitartan beste batzuko. E, bai. Vale. Ah, le pregunta la profesora Chomin. ¿Con qué mató David a Goliat? ¿Con una moto? Seguro, Chomin, recapacita. Seguro que no fue con una onda. Ah, había que decir también la marca. ¿Cuál es la fruta más divertida? La naranja. un tiempo ah, un tipo entra en el en el estanco ah no en la estación un tipo entra en la estación y le dice al taquillero puedo coger el tren de las 12 para Barcelona? El hombre le me responde, depende lo ¿eh? depende de lo rápido que corra. Ha salido hace cinco minutos. Ja, ja, ja, ja, ja. Dos tías en un safari. Mira, un lagarto. Es un ligarto. No, es lagarto... legarto. No, es ligarto. Mira, vamos a preguntarle a ese señor que parece un hombre con estudios. Se acercan y le preguntan. Señor, queremos preguntarle cómo se llama ese bicho verde que hay ahí. Si es ligarto o legarto. Pues se dice ligarto o legarto indistintamente, pero la palabra trénica trénica es sipiente. Un tipo va a la frutería y le dice, Dame un... Ah, dame un kilo de limones, por favor. Aquí tiene. ¿Cuántos? ¿Eh? Y pues... Pues un kilo. No lo pillo. ¿Jarreche no? No, es un jarreche Yo no lo pillo. Eh, bien. ¿Qué tienen de parecido de humor negro, eh? Las dos torres gemelas y una lasaña, que entre piso y piso hay carne picada. eh, eh, eh ¿Qué tiene parecido una iglesia abandonada y el ah. cáncer? Que ni uno tiene cura. En el este colegio... Humor negro. Investigad. ¿Eh? ¿En qué se parecen Da Vinci y el cantante de Nirvana? En que los dos pintaron un techo con su cerebro. En la calle me conocen como Len, Dosis regalo para ti. Voy de Victoria hasta Donati. Voy siempre con la Mari Mari Domingui. Que llega las navidades y voy para, para allí. Ahora que tú lo sabes, llega las navidades. Mándame la carta para que la prepare. Adorador, mu, mu y lechera. Castaña y melaya, te, te, te, te, te. con pipa y más panza. No te regalo la Play 5 que no hay pasta. Soy el olenchero más gansa Y aún si te bailo un eucaldancha Mami, olenchero soy yo Venda que... Venda. Señorita, venda que no se debe castigar a, un niño por una cosa. Ah, vale. Señorita, en el colegio. Señorita, venda. Señorita, venga, que no se puede castigar a un niño por una cosa que no haya hecho. No, claro. Eh, bueno, estupendo. Ah, vale. No, claro. Bueno, Bien, estupendo. No, no he hecho los deberes. Ramón, Ramón, ni... Hau ez dut porque este es de ezer Ah, ¿Qué le dijo <laughs> Batman? ¿Qué le, dijo Batman a Robin antes de subir al coche? Robin, sube al coche. Oye, ¿sabes cómo se llaman los habitantes de Nueva York? Hombre, pues todos no. ¿Qué pasa si tiras un pato al agua? Nada. ¿Qué le dice? ¿Qué le dice una mora? Mora, mura, musa. A otra. ¿Es pichiné? Eh? ¿Qué le dice una, no sé qué, musa a otra musa o mona a otra mona? ¿Almorzamos o qué? Bueno, una, una pera estaba eh, esperando. a ah, eh, una pera. Una pera estaba esperando al autobús. Llega una manzana y le dice. Pre. Eh, pe, pues, ah, pregunta, pregunta, ¿hace mucho que esperas? Y sí, responde. Ah, no. Uy, sí, desde que era pequeñita. bueno, va un catalán a poner una esquela en el periódico. Buenos días, querría poner una esquela. ¿Cuánto me costaría? Pues a 6 euros la frase de 7 palabras. Bien, Ponga María muerto. Oiga, el mínimo son siete palabras, así que le recomiendo que las aproveche. Pues ponga María muerto, vendo pelcorsas nuevo. Bueno, A abesti gehiago Eh... hago la, pues, kokungo gauzek esten da bestia jartzen fondoztela, emendeko bat gaelikoz, e, eh, zangit, pues. Leno en un asko. Cariño, estás Obsesionada... Ah, cariño, estás obsesionado con el fútbol. Y me haces faltar... Eh, me haces falta. ¿Qué, ¿Qué dices? ¿Cómo que falta? <laughs> Pero si ni te he tocado. Bueno, Es un avión que de las Bilbo Airlines, única compañía aérea con pilotos de Bilbao sin extranjeros que se acerca al aeropuerto y avisa por radio. ¡Atención! Aquí vuelo 023. Solicitamos pista para aterrizaje. ¡Ayes! utilicen la pista número 3, pero no apuren hasta el final, ya que esa, en esa zona la pista está en obras. No se preocupe, ahí va la hostia. Somos capaces de aterrizar con la mitad de la pista si hace falta, que somos de Bilbao. En eso que el avión inicia la maniobra y descubren que la pista es mucho más eh, corta de lo que se habían imaginado. En el momento de tomar tierra se rompe parte del tren de aterrizaje y se pinchan algunas ruedas. Pese a todo el aparato se detiene a unos milímetros de, la pista, eh, del fin de pista. En eso que el comandante del avión comenta. Serán cabrones que corten la pista, ¿no, Pachi? El, el copiloto mira a la derecha y mira a la izquierda y dice, coño, ¿y qué ancha? <laughs> ¿Por qué los espejos no utilizan WhatsApp? Porque les mensa. Ah, es de tu sin letra, así que es de tesamo. ¿Qué le dice una iguana a otra iguana? Soy iguanita que tú. Bueno, se va a cerrar. ¿Qué le dice una iguana a otra iguana? ¡Soy igualito que Conversación entre peces. Eh, los peces están con corbata, eh, aviso. ¿Sabes que tenemos dos segundos de memoria? ¿Qué? ¿Qué, qué, qué? ¿Qué de qué? en una calle de falces Padre, que quiero un sombrero, padre, que quiero un sombrero, padre, que quiero un sombrero. Y le dice el padre, te voy a arrear un guantazo que te voy a romper la cabeza. pero para no comprarme el sombrero. ¿Qué se dijeron dos vacas después de pelearse? Ni mu. Ez hau etnik, etnik. Txiste batzuak izkitenak buruzta ez da jarriko, ez dela, pues, aldut pasa denbora pial. Em... Eh... Bueno. Eh... Papa, papa. Ese sacado siete con... Vale, esango et... Bia, bia, esa... Iru esango etut, porque... Papá, papá, he sacado este 5 en el examen. Muy bien, hijo, ¿de qué era? De alcoholemia, se han llevado tu coche. Formas útiles de decirle a tu padre de que has estrellado el coche. Papá, papá, ¿ves el cartel de la esquina? Sí, pues yo no. Batman dispara a un tío vivo y consigue un tío muerto. Eta ya está. Harry ya vestido a Eta gero ja ez eh, ditu gauzatzu gehiago. Shut the fuck up. Your fans become your haters. You done? Beard's weird. All right. Yelling at the mic. Weird, weird. Doing this once. weird. Why you yelling at the mic? Ah! Rihanna just hit me on a text. Last night I left hickeys on her neck. Wait, you just diss me, I'm perplexed. Insult me in a line, compliment me on the next. Damn, I'm really sorry you want me to have a heart attack. Was watching 8 Mile, on my Nauta track. Realized I forgot to call you back. Here's that autograph for your daughter. I wrote it on a starter cap. Stand, stand, son, listen, man, dad isn't mad, but how you gonna name yourself after a damn gun and have a man bun? Giant smoke, eyes open, undeniable. Supplying smoke, got the fire stoked. Say you got me in a scope, but you grazed me. I say one call it in a scope, and you Swayze. Your reply got the crowd yelling woo. So before you die, let's see who can out petty who with your corny lines. Slim your old out, Kelly ooh, but I'm 45 and I'm still out selling you. By 29, I had three albums that it blew. Now let's talk about something I don't really do. Going someone's daughter's mouth, stealing food. But you're a fucking molehill. Now I'ma make a mountain out of you. Woo! Ho chill, acting like you put the chrome barrel to my bone marrow. Gonna bitch you ain't a a bow and arrow, say you run up on me like a phone bill. Spraying lead, playing dead, that's the only time you hold still. Are you eating cereal or oatmeal? What the fuck's in the bowl, Milk, Wheaties or Cheerios? Cause I'm taking a shit in them, Kelly. I need reading material. Dictionary. Yo, Slim, your last four albums suck. Go back to recovery. Oh, shoot, that was three albums ago. What do you know? Oops. Know your facts before you come at me, little goof. Luxury, oh, you broke bitch. Yeah, I had enough money in 02 to burn it in front of you, ho. Younger me, no, you'd have whacked me. It's funny, but so true. I'd rather be 80 year old me than 20 year old you. Till I'm hitting old age, still can fill a whole page with a 10 year old's rage. Got more fans than you in your own city, little kitty, go play. Feel like I'm babysitting Lil Tay. Got the ditty okay, so you spent your whole day shooting a video just to fucking dig your own grave. Got you at your own wake, I'm the Billy Goat. You ain't never made a list. Next to no Biggie, no J, next to Taylor Swift. In that Iggy hole, you about to really blow Kelly, they'll be putting your name next to John, next to Benzino Pie, motherfucker, like the last motherfucker saying Haley in vain, alien brain. Satanist. Yeah. My biggest flops are your greatest hits. The game's mine again and ain't nothing changed but the lock. So before I slay this bitch, I'm gonna give Jade a kiss. Gotta wake up Labor Day to this. Being rich shamed by some prick using my name for clickbait in a state of bliss. Cause I said his goddamn name. Now I got to cock back aim. Yeah, bitch, pop champagne to this. It's your moment. This is it. As big as you're gonna get, so enjoy it. Had to give you a career to destroy it. Leap! lethal injection, go to sleep six feet deep. I give you a beat for the effort, but if I was three foot eleven, you look up to me, and for the record, you would suck a dick to fucking be me for a second. Lick a ball sack to get on my channel. Give your life to be a solidified. This motherfucking shit is like Rambo when he's out of bullets, so what good is a fucking mission? okay, so you spent your whole day shooting a video just to fucking dig your own grave. Got you at your own wake. I'm the Billy Goat. You ain't never made a list. Next to no Biggie, no J, next to Taylor Swift in the Iggy hole. You about to really blow, Kelly. They'll be putting your name next to Cha, next to Benzino. Why, motherfucker, like the last motherfucker saying Haley in vain, alien brain. Satanist. Yeah. My biggest flops are your greatest hits. The game's mine again and ain't nothing changed but the lock. So before I slay this bitch, I'm gonna give Jade a kiss. Gotta wake up Labor Day to this. Being rich shamed by some prick using my name for clickbait in a state of bliss. Cause I said his goddamn name. Now I got a cock back aim. Yeah, bitch, pop champagne to this. It's your moment. This is it, as big as you're gonna get, so enjoy it. Had to give you a career to destroy it. Lethal injection, go to sleep six feet deep. I give you a beat for the effort, but if I was three foot eleven, you look up to me, and for the record, you would suck a dick to fucking be me for a second. Like a boss, like to get on my channel. Give your life to be a solidified. This motherfucking shit is like Rambo when he's out of bullets. So what good is a fucking machine gun when it's out of ammo? Had enough of this tatted up mumble rapper. How the fucking him and I battle? He'll have to fuck him in my flannel. I'll give him my sandals, cause he knows long as I'm shady, he's gonna have to live in my shadow exhausting. Letting off on my offspring like a gun barrel. Bitch, get off me. You dance around it like a sombrero. We can all see you're fucking salty, cause young Gerald's balls deep inside a Halsey. Your red sweater, your black leather. You dress better, I rap better. That a death threater, a love letter. Little white toothpick thinks it's over a pick. I just don't like you, prick. Thanks for dissing me. Now I had an excuse on the mic to write, not a like. But really, I don't care who's in the right. But you're losing the fight you pick. Who else wanted Kells? Attempt fails, button L's, fucking nails in these that and soffits, nail, kill shot, I will not fail. I'm with the doc still, but this idiot's boss pops pills and tells him he's got skills. But Kel's the day you put out a hits, the day Diddy admits that he put the hit out, they got pop kill. Ah, I'm sick of you being whack and still using that motherfucking auto tune, so let's talk about it. Talk about it. I'm sick of your mumble rap mouth, need to get the cock about it before we can even talk about it. Talk about it. I'm sick of your blonde hair and earrings, just cause you look in the mirror and think that you're Marshall Mathers. Marshall Mathers. Don't mean you are and you're not about it, so just leave my dick in your mouth and keep my daughter out of fucking. Oh, and I'm just playing, Diddy. You know I love you. Disorder. Chaos. Bueno, bueno, gaude. Bai. Eh, hola. Zureki, seiru itzu eskizu. Bai. Ir urte hauek akerbeltzen. Ondo. Ondo pasatzen zuen. Bai. Bai, ni baita. Sí. Hmm. Eta sinta zure gehien gustatu zaizun urtea. Hau, lengu urtea edo duela bi. Ez zait, ez zait. Igual hau. Ni igual, alde bat dikan baita hau zezakite hau edo lehenagoka. Duela lehenengo lehenengoa e, gustatu zera, gehiena gehiago tola, pero e, esa, esa, zen un puto kaos. Bai. Entzun ditun bai. berriro gure irratxeak un kaos. Bai, bai. Ez dakit hori nola izango dien, porque nik hauek ez ditut entzun. Ja. No, ez dut opinatuko, baina... Ni uste. Ja. Baina, Etola. Eta, zuk, bai. haide zu estirratxa bat ingo urren gorten ez ez zuingo ez? Ez, ez. Nik hortxin dudak, nik nere dudak ditut. Mm Dola, ai. Bai, hombre, nik abixe zizut, eh? E, nik iten bat urren gortan besti irratxe bat. Bai. E, alde zutorri, eh? Ah, esker, esko. Eta eh, la Baina e, Gauza Eta entzule guztei Este Nik daukaten pentsatua Nire irratxea Urren urteako jake Ekita jarritukoak eh, Eta hor erbeltz kerbeltz Postez dugu jarretuko Egitea Senor de los años En figuren Inguruan Ola hola jarreko bat Edo zein Alde torri egitea Pero Txutxeak ekarri bar ditu jateko, eh? Edo la. Ega, hmm. txutxetan ere asko egolo zen edo gule. <laughs> Ez que, zuek bakarik entzuti guzute guri, hitz egiten, baina, klaro. Guk hitz egiten atzean, dago gauza gehiago. Bai. Ta dibidez... Lehenago, bostetan galditzen gara. Da, eta guk iteguna bostetan da, gelditu bostetan, eta joan... E, txutxe batzuk erosi. Hori da, Eta erabaki musika jategun bitartean. Hori da. Eta, claro, txutxitan nabaitzen da evoluzioa, eh? Ba, bai. irratean baino gehiago esango nuke. Sí. <laughs> Edo Bueno. Bueno. Eite ba, handi bat, eta elo jartzugu batzuk, eta ya... Ba, batzuk, ba. Ba, ba, tobio. Eta ero ya, bueno. Bueno. espero dugu ondo pase izan bai. erbeltzen zuten hiru urtetan. Buah, kasi handiena. Eta ez, aspertu izana. Bai, que, a ber, egiztiko esan gonke entzule kopuran jaitxe egin dela. Bai. Asiati. Pero bueno. E... Bueno. Bai. Espero dugu ondo pasizana entzuten irurtez. Mm. Eta agurak agur. erbeltzetik agur sentitzen dugu ezin izana bukatu kuña guztiak asmatzez eta e, eh, ratxeloko e, eh, esto gehigarri berria esan genuna lengurten jarriko genula ez jarri zana Bueno, agur.